Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ճանապարհին ադրբեջանական կրակոցների հիմնական նպատակը նոր պահանջներն են, որոնք հայկական կողմին առաջադրում է Ադրբեջանը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը երկու հիմնական պահանջ է մատնանշում։ Առաջինն առնչվում է Արցախի տարածքից Հայաստանի զինված ուժերի դուրսբերմանը։ Երկրորդ խնդիրը, որն Ադրբեջանում առաջնային օրակարգ են համարում Հայաստանի տարածքով դե դեպի Նախիջևան միջանցք ստանալն է։ Առաջին հարցի հետ կապված 20 թվականից հետո զորակոչ չի եղել եւ արտադիր ժամկետային զինվորները արդեն այս ամսին խաղացումը ավարտում են եւ Հայաստանից Արցախում զինվորներ չեն լինելու, որտեղ պաշտպանության բանակում ամբողջ ասեն Արցախի գրանցում ունեցող քաղաքացիները այս հարցը մեծ առումով լուծված է, բայց Ադրբեջանը փորձում է միջևերջ այնպես անել, որ ժամանակը դեռ չլրացած սպարտավի ժամկետային զինծառայողները դուրս գան։ Երկրորդը միջանցքետ կապված գաղափարն է։ Ադրբեջանը սպառում է ընդհանուր շանտաժի միջոցով ուժ կիրառել եւ հասնել Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան Իչանսկի գաղափարի իրագործմանը։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սպառնում է անցակետներ Լաչինի միջանցքում, որը բակասում է նոյեմբերին փաստաթղթել։ Ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Արթուր Ղազինյանն այլ վարկած է առաջ քաշում, ըստ որի օգոստոսի 5-ին Սոչիում հանդիպելու են Պուտինն ու Էրդողանը։ Այս պահին մշակվում է հանդիպման օրակարգը, հստակեցվում են քննարկվելիք հարցերը։ Facebook-յան գրառմամբ նախկին падգամավորը ենթադրում է, որ թուրքերն ինչ-որ հարց են ցանկանում բերել քննարկման օրակարգ, որին ռուսները դեմ են։ Ըստ Ղազինյանի, հենց այս պատճառով էլ Ալիևը ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում իրավիճակն ապակայունացնելու հրաման է ստացել։ Նախկին падգամավորի կարծիքով Ադրբեջանի ղեկավարը թույլ է տալիս ճակատագրական սխալներ, հատում է թույլատրելի բոլոր գծերը եւ խաղում կրակի հետ։ Քաղաքական վերլուծական դաշտում սակայն գերակշռում է կարծիքը, որ Ադրբեջան նոր առաջ ցանկանում է զինաթափել Արցախը։ Պաշտպանության բանակի լուծարման մասին իհարկե խոսք լինել չի կարող, քանի որ նաև միջազգային հանրությունն է Ադրբեջանի գործողություններից հասկացել այդ պահանջի անթույլատրելիությունը։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանն է ասում եթե կայքսի աչքի բարձրացվեն ընդհակառակը իրենց մոտ դա միանգամայն լեգիտիմ է ինք հասկանում Արցախի ժողովուրդը կարող է կանգնել գոյաբանական ֆիզիկական մտադրման վտանգի առջև եթե նա պաշտպանական կարողություն ունի զինված ստորաբաժանումն էր։ Որևէ ճնշում այդ մասով ոչ հրաապարակային, ոչ էլ այլ կերպ Հայաստանի վրա չի եղել։ Բոլորի համար էլ բարձր որ Արցախի պաշտպանության բանակի լուծարումը ուղղակի ինքնավոչնչացման նման մի բան է, այս մասով որևէ ճնշում Հայաստանի վրա չկա։ Այդ դեպքում ինչու է Հայաստանն ինքնակամ օրակարգային հարց դարձնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դեմիլիտարիզացիայի հարցը, ինչի մասին իր վերջին հարցազրույցում ակնարկել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ռադիոլուրի հարցին քաղաքագետը պատասխանում է. Խոսքը վերաբերում է ռոպսի կողմերը պատերազմական գործողությունների չդիմում, փորձեն քաղաքական ճանապարհով լուծել կոնֆլիկտը։ Խոսքը նրա մասին չի, որ գնում է Արցախի պաշտպանության մանրակի լուծարմանը Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը ադրբեջանական ստրատեգիայում այս պահին տեսնում է կիսատ եւ անավարտ գործը հնարավորինս իր օկտին շրջելու փորձեր։ Քանի դեռ աշխարհի հզորները կամ անտարբերության չեն մատնում իր ռազմական ավանտյուրայի փորձերը կամ չեն թույլատրում այն, գնալ սողացող անեքսիայի ճանապարհով, այսինքն անընդհատ իր թեն աշխատություններ ունենալ, երեք այդպիսի մի փորձ կասեցվել է Արցախի հյուսիս արևելքում եւ նաեւ վերելարվածության Արցախի արևմտյան հատվածում Խարվաճարի հետ համագծին ուղակի փորձեր են, եթե չկարողանալ ստանալ ամբողջը, գոնե մաս-մաս փառող արփառող, այսպես ասած, նվաճել, փորձել դիրքավորվել Արցախի հայկական բնակավայրերի համար ստրատեգիական նշանակության դիրքերում, կրակոցներով կամ իրենց այլ մեթոդներով հասնել տարածաշրջանի բնակչության հարսապեսմանը, որպեսզի նրանք լքեն իրենց բնակավայրերը։ Ադրբեջանը գիտակցում է, որ այս բանը ոչ միացյալ նահանգները, ոչ եվրոպացիները, ոչ էլ անգամ ռուսները իրենց հավանություն չեն տալիս ուժային եղանակով որևէ խնդիր լուծելու, բայց նաև չի կարող համակերպել, որ կիսատ են մնացել խնդրի լուծում Քաղաքագետի կարծիքով Ադրբեջանին զայրացնելու է նաև միջազգային արձագանքը, փաստը, որ սահմանային լարմանն անմիջապես արձագանքեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը զրուցելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ վկայում են նոր գործընթացների մասին։ Սաֆարյանի կարծիքով Միացյալ Նահանգների ակտիվացումը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր ընդ որում առանց կոլեկտիվ ջանքերի, առանց Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի ցույց է տալիս, որ փորձում է վերականգնել այն, ինչը մահաց ստացել էր դեռևս պատերազմից առաջ։ Քաղաքագետն այս դեպքում խոսում է Մինսկի խմբի մանդատի մասին ակնհայտորեն Միացյալ Նահանգների այդ փորձերը զայրացնելու են Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանն է, որ հայտարարել է, թե հակամարտություն այլևս գոյություն չունի, լուծարեց ըստ էության նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, այն դարձնելով ուղղակի զուտ տնտեսական գոտի, հետևաբար այս կտրվածքով թերևս Ադրբեջանը ամենայն ուրախ չի կարող լինել, եթե Միացյալ Նահանգները փորձում են ակտիվացնել բանակցային գործընթացը։ Մեկ այլ երկիր կա, որ նույնպես այդքան ուրախ չէ, իսկ խմբի մանդատի վերագործարկումով հարավերևս Միացյալ Նահանգների նախագահության հովանու ներքո դա Ռուսաստանն է, որը հայտարարել է պատերազմից հետո, որ ստեղծության մյուսները պետք է ճանաչեն անվտանգության այն ճարտարապետությունը, որը ստեղծվել է նոյեմբերի 9-ին Երակոմ հայտարարությամբ եւ նաեւ ակնհայտորեն դեմ է որպեսի այժմ հակամարտության համապարփակ կարգավորման որևէ հարց քննարկվի։ Վերլուծաբանները չեն շրջանցում նաև Բալկաններում եւ Ուկրաինայում թեժ կետերի շուրջ կատարվող իրադարձությունները ակնարկելով, որ այդ ամենի ֆոնին Ադրբեջանը փորձում է լարել իրավիճակը նաև այստեղ եւ ցանկալի արդյունքների հասնել։ Նույն վերլուծաբանների կարծիքով ակնհայտ է, որ այս դեպքում միջազգային հանրությունը փորձում է զսպել հնարավոր նոր լարվածությունը։ Ընդ որում վերջին օրերին հերախոսային կապն առավել ակտիվ է հենց Միացյալ Նահանգների ուղությամբ։ Քերեն Դոնֆրի Madrid-ից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էր հերախոսազրույցներ ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Իսկ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ քննարկում է տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցում տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Միջնորդական նմանատիպ առաքելությունը մինչ այդ առաջարկում էր նաեւ Ռուսաստանը։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր